L'idée c'est de décongestionner le site. Ideia da gune hau otoz ustea zentzugabea zen, jendeak ukanen ez zuten leku baten xeka heldu bait ziren. Euh, pour venir chercher une place qu'ils trouvaient pas et repartaient donc il y avait double circulation donc la première uh, Beraz ideia da otuen presentzia murriztia hemen elbide erresa zala ere. Tout en laissant accès aux voitures mais d'une manière modérée. Eta ibilbide handi bat ezartzea balea plazatik portuzarritik eskualdunen kostarat euh, heltzeko. Jusque au cœur de la Côte en termes de style, c'est euh, vouloir garder très rustique la Côte des Basques, pas vouloir... Estiloari doakionez, landu gabea atxiki nahi izan dugu, ez iritarra, hirigunean baigira, paisaia handiak atxikiz, naturalak, hortarako ahi lauza haundiak ditugu, ez leunak, tresna dituztenak ez fitei ibiltzeko, Pierre. très rustique, qui évite aussi les circulations trop rapides de gens qui ont des, des véhicules qui roulent. Et, euh, ou des rollers, etc. Donc, Beraz, ibilbide euh, lasaitu bat, itsasoaren kolorearekin akomeatzen diren agiek ilan eta landareak maldarekin bat egiten dutenak itsasorat jauste horren itxuraren lortzeko. le sentiment que c'est le coteau qui descend jusqu'à la mer.